بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حسن البصري رحمه الله مسلمة بن عبد الملك أكشاق حقدا ديدا كيف يظل قوم فيهم مثل حسن البصري oralarida حسن البصري دي كشبار قوم qanday adashishlig'i mumkin Umul Mu'minin Ummu Salama onamiz roziyallohu anhuning oldiga uning qo'lidagi cho'risi Xayro o'g'il tuqqanligi haqidagi xushxabarni elchi olib keldi. Va mana shu xursandchilik Ummul Mu'minning nihoyatda bir ko'nglini ko'tardi. Chaqaloqni ko'rishligi uchun bola bilan ana shu onasini o'zini huzuriga olib kelishligini, mana shu nifos kunlarini o'zini uyida o'tkazishligini talab qildi. Hech qancha vaqt o'tmadi, Hayro bu chaqaloqni ikkita qo'lida ko'targan holatda keldi. Ummu Salamani ko'zi bu tug'ilgan yangi chaqaloqqa tushishligi bilan unga bir qalbidan bir mehr paydo bo'ldi. Unga bir muhabbat paydo bo'ldi. Kelishgan chiroyli bir xushbichim chiroyli bir chaqaloq edi. Chaqaloqni qo'liga olgandan keyin Ummul mo'minin Ummu Salama onamiz Xoyroga qarab, "Ey Xoyro, bu bolangizga ism qo'ydingizmi?" deb so'radi. "Ey ona, siz ism qo'yishlik uchun siz oldingizga olib keldim. Xohlagan ismingizni qo'ying" dedi. Ummu Salama onamiz Alloh taoloning barakoti bilan uning ismini Hasan deb qo'yamiz dedi. Siz bilan bizga Hasan al-Basri laqabi bilan mashhur bo'lgan chaqaloq mana shu Hasan al-Basri bo'ladi. So'ngra qo'lini ko'tarib Ummul Mu'minin bu bolaning haqqiga solih duolarni qildi. Bu chaqaloqni tug'ilishligi faqatgina payg'ambarimizning xonadoniga emas, bir sahobiyni ham uyiga quvonch olib kirgan edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ulug' sahobalaridan vahiy kotibi Zayd ibn Sobit roziyallohu anhu ning quli Hasan roziyallohu anhu ning otasi edi. Mana shu chaqaloq Rasulullohning xonadoniga va sahobaning xonadoniga xursandchilik olib keldi. Bu bolaning ismi Hasan ibn Yasor. Keyinchalik Hasan al-Basri laqabi bilan mashhur bo'ldi. Hasan al-Basri payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ayollarini qo'lida tarbiya topdi. Ummu Salama onamiz roziyallohu anhuning o'zini ismi Hind binti Suhayl. Ummu Salama nomi bilan mashhur bo'lganlar. Ummu Salama arab ayollarining orasida o'zining donoligi bilan, aqlliligi bilan, fazl egasi ekanligi bilan mashhur edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ayollanishida ilmlilardan biri edi. Zero payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Ummu Salama onamiz 387 ta hadis rivoyat qilgan edi. Yana shuning ustiga Ummu Salama onamiz u davrdagi ayollarda kam topiladigan bir sifati yozishni, o'qishni bilar edi. Ayollarda bu narsa nodir edi. Ummu Salama onamiz yozishni ham bilar edi. Hasan Basriyni Ummul Mu'mininga yaqinligi shuni o'zi bilan cheklanib qolmadi. Aytdik, Hasan Basriy Ummu Salama onaning uyida tarbiya topdi. Xoyra Ummul Mu'minining xizmatini qilishlik uchun tashqariga chiqib ketar ekan, bu kichkina chaqaloq bola Ummu Salama onamizning qo'lida qolar edi. Endi onasi yo'qligidan och qolib yig'laganda, bu mu'minlarning onasi ko'hragini solib ovutib turishligi uchun ko'hragini solib qo'yar edi. Endi Alloh taolo mana shu Hasan Basriga bir ikrom qildi. Bolaga bo'lgan mehrini qattiqligidan ko'hragiga sut keldi. Hasan Basri Ummahatul Mu'mininni ko'hragidan sut emishlik baxtiga muyassar bo'ldi. Shu bilan birga Ummul Mu'minin Ummu Salama onamiz Hasan Basriga ikki tomonlama ona bo'ldi. Umuman mu'minlarning onasi bo'lishligi bir tomon bo'lsa Ummul Mu'minin, ikkinchidan emizishlikdagi onasiga aylandi. Bu baxtli chaqaloq payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning xonadonida katta bo'ldi. Payg'ambarimizning ayollarining uylari yonma-yon bo'lganligidan Ummu Salama onamizni emib, ha o'zini bir sut farzandi bo'lganligidan boshqa ayollarning uyiga bemalol kirib ularni suhbatlarda o'tirish, ularni ta'limidan olish, ularning axloqi bilan ziynatlanishlik baxtiga ega bo'ldi. Haqiqatan Alloh taolo bu Hasan kichkina chaqaloqni Alloh taolo shunday erkalatdi. Hasan Basriy payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vafotidan keyin tirik bo'lgan juda ko'p sahobalarning qo'lida ta'lim oldi. Usmon ibn Affon, Ali ibn Abi Talib, Abu muso Ash'ari, Abdulloh ibn Umar, Abdulloh ibn Abbos, Anas ibn Malik, Jabir ibn Abdulloh va boshqa boshqa ulug' sahobalardan dinni, fiqhni, hadisni, Qur'onni ta'lim oldi. Albatta Hasan Basri tug'ilib ulug'lagan muhit bir pokiza, islomiy, iymoniy, ilmiy muhit bo'lgan edi. Bu sahobalardan ta'lim olar ekan, ko'proq ta'sirni Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu dan oldi. Ali roziyallohu anhu dan ko'proq ta'sirlandi. U kishining dindagi salobatini, ibodatdagi ihsonini, dunyodan behojatligini, oxiratga rag'batini ko'rdi, ta'sirlandi, ta'lim oldi. Ali roziyallohu anhu ning mushrik bayoni, boliq hikmati, jome so'zlari hamda insonlarni qalblarini eritib yuradigan ta'sirli ma'ruzalarni eshitdi, ta'lim oldi. Taqvosidan, ibodatidan o'rgandi. Hasan Basriyni yoshi 14 ga kirganida ota-onasi bilan Basra shahriga ko'chib kelishdi va mana shu joyda muqim bo'lishdi. Shuning uchun Hasan Basriy deb mana shu shaharga nisbat bilan laqab aytiladi u kishiga. Basra shahri o'sha davrda islom mamlakatining eng katta ilm qal'alaridan biri edi. Chunki ana shu zamonda bor bo'lgan kibor sahobalar u yerda bo'lar edi. Ulug' tobiinlarning suhbatlarida bo'lar edi. Ularning orasida xilma-xil ilm, ta'lim halqalari bo'lar edi. Mana shu halqalardan Hasan Basriy o'ziga Abdulloh ibn Abbos Habru ummati Muhammad bo'lgan Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu suhbatini o'zi ixtiyor qildi. Hadisni o'rgandi, tafsirni o'rgandi, qiroatni o'rgandi. Boshqa sahobalardan fiqhni, lug'atni, adabni va boshqa fanlarni ta'lim oldi. Har safar aytyapmiz, tobiinlarda hammasida bitta sifat aniq bo'lgan. Nima edi u? Biri qulni bolasi, biri sayyidni bolasi, biri xalifani bolasi, lekin hammasida bitta sifat bor. Ilm bo'lgan ularda. Birinchi suhbatimiz kim haqida bo'ldi? Ato ibn Abi Rabo haqida. U qora qul edi, umuman qul edi. Qop-qora edi. Lekin Sulaymon ibn Abdul Malikdek xalifalar tiz cho'kib oldida izzat ikromini qilib savol-javob qilyapti. Lekin shu ilmi bilan butun xalqlar ularning orqasidan ergashgan, ularning so'ziga quloq solgan. Bu ulug' sahobalardan ilm o'rganar ekan, o'zining zamonasidagi ishonchli faqih, jomiy olimlardan biriga aylandi. Odamlar Hasan Basriyning ilmiga muhtoj edi. Uni suhbatidan, axloqidan bir ne'matlanishlik uchun u kishini orqasidan erchib yurishar edi. Hikmatidan aqllar hayratga qolardi. U kishining siyratidan ta'lim olishlik uchun odamlar uning atrofida jamlanardi. Hasan Basriyda bu ilmi, taqvosi, axloqi musulmon orasida ovoza bo'ldi. Shuning uchun o'zini zamonasidagi valilar, amirlar u kishini holidan doim xabardor bo'lib turishlikka haris edi. Umar ibn Abdul Aziz va Hishom ibn Abdul Malikni hamsuhbatlaridan, maslahatchilardan bo'lgan Xolid ibn Safvon hikoya qiladi. Maslamat ibn Abdul Malik Xiroga kelganida men bilan uchrashdida, "Ey Xolid, Hasan al-Basri haqida menga bir ozgina gapirib bermaysizmi? Bilishimcha siz bilgancha narsani boshqalar bilmaydi Hasan to'g'risida dedi. Men aytdim, Alloh amirimizni isloh qilsin. Bu haqida eng zo'r xabar beruvchi menman dedi. Chunki uyidagi qo'shnisi menman, majlisidagi hamsuhbati menman. Uni ahli Basra orasida menchalik hech kim bilmaydi dedi. Endi qo'shnisi hamsuhbati bo'lgan kishi Hasan Basriy haqida hikoya qiladi. Xolid javob berdi. U ichi va tashi so'zi va amali bir bo'lgan kishi. Ichi ham, tashi ham bir xil, aytgan gapi bilan qilgan ishi bir xil. Agar odamlarda yaxshilikka buyursa, unga birinchi o'zi amal qiladi. Agar odamlarni munkardan qaytarsa, birinchi bo'lib o'zi qaytadi. U odamlardan va ularning qo'llaridagi narsadan behojat, ammo odamlar unga va undagi bo'lgan narsaga muhtoj. Shuning uchun aytiladi, Basra ahlidan ichinglardagi eng boy odamlar kim deb so'rasa, Hasan deyshadi. Nimasi bilan boy desa, undagi narsaga, ilmga hamma muhtoj. Lekin u hech kimga muhtoj emas deydi. Mana shu narsa bilan boy. Xolid Hasan roziyallohu Hasan rahimahulloh haqida gapni davom etkazar ekan, uni gapini maslama bo'lib hasbuk yetadi deb. Yetadi Xolid dedi. qanday qilib Hasan Basriydek bir odam bor qavm adashishi mumkin. Hajjoj ibn Yusuf as-Saqafi bu tariximizdagi eng katta fosiqlardan bittasi. Juda ko'p musulmonlarga qonun to'kkan zolim kishilardan bo'lgan. Hajjoj ibn Yusuf as-Saqafi Iroqqa vali bo'lib kelgan paytda haddidan oshdi. Juda ko'p musulmonlarni nohaqdan nobud qilgan. Hasan Basri hajjojni qilayotgan ishlarini noto'g'ri ekanligini yuziga aytadigan, haqni aytishlikdan cho'chimaydigan kam odamlardan bittasi edi. Hajjoj ibn Yusuf Vosif degan shaharga nihoyatda bir katta bir qasr qurdirdi. Qasrni qurdirib buyurdi. Odamlar kelib meni qasrimni ko'rsin, baho bersin, unga barakat tilab duo qilsin dedi. Odamlar hammasi bu zolim voliyni hukmiga itoat qilib borishdi. Hasan Basri ham bu fursatdan foydalanmoqchi bo'ldi, chunki buncha odamni to'planishligi oson narsa emas. Odamlar to'planib Hajjojni qurgan qasrni maqtab turganlarida ularning orasiga xatib bo'lib turib quyidagi quyidagi so'zlarni aytdi. Habislarning habisi qurgan binoga qaradik. Ya'ni vali bu, o'sha Iroq viloyatiga. Habislarning habisi qurgan binoga qaradikda Fir'avn undan ko'ra kattaroq ulug'roq narsa qilganini ko'rdik. So'ngra Alloh Fir'avnni va uni bino qilgan narsalarini halok qildi. Qani edi Hajjoj bilsa, samo ahli uni yomon ko'radi. Odamlar uni g'ururlantirib yuborishdi. Ya'ni odamlar uni g'ururlantirib yuborganligidan haddidan oshib ketdi. Samo ahli yomon ko'radi. Qani edi shuni Hajjoj bilsa edi. O'ylab ko'rsangiz, o'zini jonini garovga qo'yib gapirilayotgan gap. Mana shu uslubda mana shu bir siyoqda nasihat qilishlikda davom etayotgandi. Hasan Basriga rahmi kelgan odamlardan bittasi, "Ya Abu Said, yetadi, bo'ldi qiling" deb to'xtatib qo'ydi. Shunda Hasan to'xtatayotgan odamga qarab turib, Alloh taolo ahli ilmlardan haqni yashirmasdan odamlarga yetkazasizlar degan va'dasini olgan dedi. Keyingi kuni Hajjojga bu Hasan rahimahullohning gapirgan so'zlari yetgandan keyin majlisiga o'zini ayollarni yig'ib, g'azabdan yorilgudek bo'lib turib, aytdiki, oranglarda basalani bir quli biz haqimizda xohlagan gapini gapiribdi-yu, oranglarda birorta odam uni to'xtatib qo'ymabdi. Allohga qasam. Ya'ni ey qo'rqoqlar, Hasanni qonini ichiraman ham menga dedi. So'ngra qilich bilan kundan olib kelib qo'yishni buyurdi. Qilich bilan kundan olib kelishdi. Jallodda aytdi, jallod hozir turdi. So'ngra Hasan Basriyni olib kelishlikka odamlarni buyurdi. Ozgina vaqt o'tdi, Hasan Basriyni soqchilar olib kelishdi. Ichkariga kirdi, odamlar hammasi Hasanga qarab turardi. Hammaning qalbi qo'rquvda turar, chunki nima uchun chaqirganligi hammaga ma'lum. Hasan Basriy qilichni, jallodni ko'rgandan keyin lablarini pichiratib bir narsa dedi. Dedida de, doining viqori bilan, musulmonning izzati bilan, mo'minning ulug'ligi bilan shag'dam qadam bosib hajjojni oldiga bordi. Hajjoj Hasanni ko'rib turib, qalbida bir haybat paydo bo'ldi va "Ey Abbos, bu yoqqa o'tsinlar, bu yoqqa o'tsinlar." Bu yoqqa o'tsinlar deb to'riga olib chiqib, joy berib, o'tkazib turib, ba'zi bir diniy masalalar haqida so'radi. Hasan Basri o'zining keng ilmi bilan sehrlovchi bayoni bilan, sobit qo'rqmas yuragi bilan har bitta masalasiga chiroyli javobni berib tugatdi. Hajjoj savollarni so'rab bo'lgandan keyin, "Ey Abu Said, siz ulamolarning sayyidisiz." dedida buyurdi xushbo'y atirlar olib kelishuvdi o'zini qo'llari bilan hasan roziyallohu anhu soqollarini xushbo'y qilib xushbo'ylab ketishlikka javob berdi ya'ni bu yerda turganlarda hammasi dahshatdan qotib qoldi. O'ldirishlik uchun qonni ichiraman deb turgan Hajjoj chiroyli muomala qildi, yana xushbo'ylarni soqoliga surtib chiqarib oldi. Eshikdan chiqib ketar ekan, eshikni posboni yugurib bordida Hasan orqasidan rahimahulloh "Ey Hasan, ey Abu Said" dedi. Hajjoj sizni bu narsa uchun chaqirmadi. Siz kirganingizda bir narsa dedingiz. Nima dedingiz dedi. U kishi aytdiki, Ey ne'matlarning ustidagi mening valiyim, mashaqqatlarni ko'targuvchi bo'lgan zot, Ibrohimga o'tni sog' va salomat qilganingdek, Hajjojning g'azabini ham menga sog' va salomat qilgin deb duo qildim dedi. Hasan Basriyda voliylar bilan, amirlar bilan bunga o'xshagan mavqiflari juda ko'p bo'lgan. Lekin har safar Allohdan qo'rqib haq so'zni gapirardi, ularni ko'zida hurmat bilan, izzat ikrom bilan chiqib ketardi. Ana shu valilar bilan bo'lgan holatlardan yana bittasi. Xalifa Zohid Umar ibn Abdulaziz vafot qilganidan keyin uni o'rnini Yazid ibn Abdul Malik egalladi. Yazid ibn Abdul Malik endi Umar ibn Abdulaziz singari zohid emas edi. Bu boshqa siyoqda o'zini siyosatini yurgizdi. Iroqqa Umar ibn Hubayra ismli odamni vali qilib tayinladi. Ya'ni yangi xalifa yangi Iroqqa vali keldi. Bu sulton Iroqqa vali bo'lib kelganidan keyin Xurosonni ham uni qo'l ostiga berdi. So'ngra Yazid bu yangi bo'lgan valiga birin-ketin maktublarda tinmay jo'natardi-da, har jo'natgan xatida adolatga dalolat qilmaydigan ishlarni talab qilar edi. Noto'g'ri ishlarni yozib jo'natib, tezlik bilan bajarasan deb o'zini valisidan Umar ibn Hubayrodan Yazid ibn Abdul Malik talab qiladi. Shu paytda Basrada turgan Umar ibn Hubayra xalifadan kelayotgan hukmlarda adolatsiz ekanligini ko'rib, buni bajarishlikka qalbi xotirjam bo'lmay, Shabi, Imom Shabi bilan Hasan Basriyni chaqiradida, Omir ibn Shurahbil u kishining ismi Shabi e, laqabi bilan mashhur bo'lgan. Bu ikki ulug' insonni chaqirib, ularga maslahat soldi. Amiral mu'minin Yazid ibn Abdul Malikni Alloh taolo bandalarning ustida xalifa qildi. unga itoat qilishlik siz bilan bizga vojib. Lekin menga kelayotgan xalifani buyruqlarini bajarishlikka qalbim taskin topmayapti. Hamma buyurayotgan buyruqlari ham to'g'ri emas. Nima qilay? Maslahat beringlar. Allohning shariatida bir yo'l ko'rsatinglar menga dedi. Ikkita odam maslahat beryapti endi. shabiy aytdi, shunday bir nasihat qildiki, xalifani yonini olgandek, voliyga xalifani aytganlarni qilib qo'yavering, nima bo'lganda ham ustingizdagi rahbar degan siyoqda nasihat qildi. Hasan Basri sukut saqlab turdi. Shunda Umar ibn Hubayro, "Ey Abu Said, siz nima deysiz?" dedi. "Ey ibn Hubayro, Yaziddan qo'rqma, Allohdan qo'rq." Chunki Alloh seni Yaziddan saqlay oladi. Lekin Yazid seni Allohdan saqla olmaydi. Ey Hubayra, Allohdan qo'rq. Chunki seni ustingga Allohga osilik qilmaydigan, buyurgan ishini shart daraja oladigan farishta kelib, yumshoq taxtingdan, keng qasringdan tor qabrga tiqib qo'yadi. U yerda Yazidni topa olmaysan. U yerda topgan narsang qilgan amaling bo'ladi. Ey Ibn Hubayra dedi: Alloh taolaning toatida bo'l. Yazidning yomonligidan seni o'zi saqlaydi. Agar Yazid bilan birga bo'ladigan bo'lsang, Alloh taolaga osiy bo'lib, Alloh taolo seni Yazidga topshirib qo'yadi. Alloh bilan birga bo'larsan, Alloh seni o'zi saqlaydi dedi. Umar ibn Hubayra Hasanning nasihatlarini eshitgandan keyin yig'ladi, soqollar ho'l bo'ldi. Shabi Hasanga qarab o'g'irlib, unga nisbatan hurmati, izzati, ikromi, ijlol yana ulug' bo'ldi. Bu ikki maslahatchi Voliyni oldan chiqqandan keyin odamlar orqasidan erchib masjidga borishdi. Nima xabar, nima gap bo'ldi? Shunda Shabi aytdiki, "Ey odamlar, kim oranglarda mahluqotlardan Allohni ustun qo'yishlik qo'lidan kelsa, Allohni ustun qo'ysin." Nafsim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, Hasan Umayr ibn Hubayroga faqat haq so'zni aytdi. Men so'zim bilan Hubayroni ko'nglini ovlamoqchi bo'ldim. Shu bilan Alloh meni ko'zimda Hubayroni baland qildi voliydi. Endi Hasan Allohni ustun qo'yuvdi, Hasan Umar ibn Hubayron ustida oldida ulug' bo'ldi dedi. Hasan Basriy rahimahulloh 80 yildan ortiqroq umr ko'rdi. Dunyoni mana shu 80 yil vaqt ichida ilmga, taqvoga, hikmatga, fiqhga to'ldirdi. Mavizalari odamlarning qalblarini eritar edi, qatigan qalblarni yumshatar edi, Allohga, taqvoga, zohirlikka dalolat qilardi. U kishining nasihatlaridan. Dunyo va uning holat haqida bizga nasihat qiling deb so'rashganlarida u kishi aytadi. Dunyo bilan oxiratning misoli mag'rib bilan mashriqqa o'xshaydi. Kun chiqib bittasidan uzoqlashar ekan, ikkinchisi yaqinlashib boradi. Ya'ni dunyoga tug'ildinglar, har o'tgan kuninglar sizlarni botishinglarga yaqinlashtiryapti, oxirat yaqinlashyapti, dunyo hayot orqada qolyapti. ziyoda bo'lgan sari bir tomoni, ikkinchi tomoni nuqsonli bo'ladi. Bu dunyo hovlisini bizga sifatlab bering deyishdi. Dunyo hovlisini nima deb sifatlay Boshlanishi mashaqqat, oxiri yo'q bo'lishlik. Halol yesang hisoblisan, harom yesang jazolisan. Dunyodan behojat bo'lsang, fitnalanasan, dunyoga faqir bo'lsang, xorlanasan. U kishining nasihatlari bizga nima bo'ldi? dinimizni org'ilatib, dunyoyimizni semirtirdik. Axloqlarimiz buzildi. Oramizda shundaylar borki, topgan taomi shubhali. Chuchuk narsani yegandan keyin orqasidan shirin talab qiladi. Sovuq narsani yegandan keyin issiqni yeydi. Quruq narsani yeb turib orqasidan ho'l deydi-da, qorni ishib, bo'kib, og'zidan ovozlari chiqib kekirib turib, "Ey xizmatchi bola, bizga hazmi taomni olib kelgin, hazm qiladigan narsani olib kelgin" deydi. Allohga qasam, Allohni dinidan boshqa sizlarga boshqa narsa hazm qildirmaydi. "Ey ahmoqlar" deydi. "Ey ahmoqchalar, sizlarni hayotingizni, qornilaringizni Allohni dinidan boshqa narsa hazm qildirmaydi." Ey qorni to'yg'izgan inson, muhtoj qo'shning qani? Qavmingdagi och yetim qani? Senga muhtoj bo'lib qarab turgan miskin qani? Alloh taolo qaragin deb senga vasiyat qilgan kishilar qani? Agar bilsang sen sanoqsonsan. Kuning o'tgan saring sanog'ing ozayadi, yo'q bo'lishiga ketasan. Hijratning 110-yilini Rajab oyini juma kunida Hasan Basriy rahimahulloh rofiqul A'loga hijrat qildi. Bu xabar tarqaganida butun Basra ahli dahshatga tushdi. Chunki o'zlarining muallimlari, murshidlari, ustozlaridan mahrum bo'lgandilar ular. U kishi g'usl qilindirildi, kafanlandi, janozasi o'qildi jome namozida, juma namozidan keyin va butun xalq, butun shahar o'zlarining muallimini ortidan, olimini ortidan oxirgi safarga kuzatib borishdi. hamma janozaga qatnashdi. Ana shu kuni Basradagi eng katta jome masjidida asr namozi o'qilmadi. Chunki hamma o'zini ustozini kuzatgani ketgan edi. Aqulu qawli astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.